أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Večeras je sa Allahom dozvolom naše drugo predavanje, imanska sjela sa fetvama učenjaka Neđda, sa fetvama uleme Neđda, rahimahumullahu ta'ala. Dakle, prošli put smo spomenuli dakle, nekoliko fetvi iz ove naše knjige, dakle, od šejha Ferađa, večeras nastavljamo inšalahu ta'ala. Dakle, na kraju ovog poglavlja šejh spominje fetvu našeg šejha Muhameda ibn Abdil Wahaba rahimahullahu ta'ala i Sulejmana ibn Abdillaha pa kaže Fa'lam enne l'ilah huwa l'ma'bud. Hada huwa tefsir hadihi lafza bi iđmaji ehli l'ilm. Znaj da riječ ilah Božanstvo znači onaj koga ljudi obožavaju, ma'bud. Kad kažeš la ilahe, nema božanstva, Dakle, nema onoga koji smije biti obožavan ili koji biva obožavan. Al ilah znači ma'bud. Onaj kojeg ljudi obožavaju, hada huwa tafsir hadhihi lafza bi ijma'i ahli ilin. Dakle, ovo je tefsir ove riječi. Dakle, značenje riječi ilah jeste ma'bud, onaj kojeg ljudi obožavaju. I ovo je tafsir ove riječi bez razilaženja među učenjacima. Dakle, po konsenzusu svih islamskih učenjaka, riječ ilah, božanstvo, znači ma'bud. Onaj koje ljudi obožavaju. Dakle, ovo je stvar jasna, alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim kaže takođe šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, "El ibada la tusma ibadatan illa ma tauhid." Ibadet se ne, ne može nazvati ibadetom osim sa tauhidom. Dakle, ono što nema tauhida u njemu, to nije ibadet. Namaz obavljen od čovjeka koji nema tauhid, taj namaz se ne zove namaz. Dakle, nije namaz, nije ibadet, već će nazovi ga kako hoćeš, gimnastika, ali nije namaz. Nam, kema anna sala la tusamma salaten illa ma tahara kao što se namaz ne može nazvati namazom bez abdesta čovjek klanja Dakle, sad obavi namaz bez abdesta. To što je on obavio, to se ne zove namaz. Zašto? Zato jer nema abdesta, a teuhid je preći od abdesta. Dakle, da čovjek dakle, u potpunosti, u potpuni dakle, svoj teuhid, jel? I da dođe sa suštinom ono što je pravo značenje teuhida, je dakle, uslov svakog ibadeta. Dakle, nema ibadeta bez teuhida. Fa iza dahale širk fil ibada fesedet, kada širk uđe u ibadet, taj ibadet biva fasid, dakle pokvari se, upropasti se. Kao kada kažemo fesedeti ta'an, pokvarilo se jelo. Šta znači to pokvarilo se jelo? Ne može više da se jede pokvareno. Isto tako kada širk se pomiješa, dakle, sa ibadetom ili kada uđe u ibadet, upropasti ga uništi ga, pokvari ga. Dakle, to više nije ibadet. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Wa ibadetu Allahi la tehsulu illa bil kufri bit tagut. A ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala ili obožavanje Allaha ne može se nikada desiti. La tehsul. Ne može se desiti, ne može doći do njega osim sa kufrom u taguta. Dakle, bez kufra u taguta nema ibadeta. A onaj koji nema ibadeta, وهي مسلمة سلطة وبارك الله فيكم والإبادة هي التوحيد لأن الخصومة كانت فيه عبادة يستوى التوحيد يريء التوحيد بلا خصومة بلا راس i borbe su vođene, Allahov poslanik je ratovo protiv mušnika, samo zbog čega? Zbog ibadeta. Odnosno zbog teuhida, a to je jedno te, jedno te isto. Dakle, da bi čovjek bio musliman, mora da učini kufru taguta. Zašto se zove tagut? Zato jer ga ljudi obožavaju. Dakle, on je ma'bud ljudima, on je ilah ljudima. Allahu poslan sveme kaže, naređeno mi je da se borim protiv čovečanstva. Sve dok ne posvjedoče da nema drugog božanstva koje smije biti obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala haos. Dakle, sve i ovi ratovi i borbe bilo je samo oko čega? Oko ibadeta i oko teuhida. I oko ničega drugoga. La haule vela kuete illa bila. Wal ibadetu Allahi la tehsulu illa bil kufri bit tagut. A ibadet Allaha ne može se desiti, niti može postojati osim sa kufrom u taguta, a ibadet je teuhid. Dakle, ovo su također riječi šeha Muhameda ima Abdil Wahaba rahimahatala. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan i Suleiman ibn Abdullah Ebu Batin kaže el ibada la tenfa oma širk, bel la tu sema ibada. Ibadet ništa ne koristi ako uz njega ima širk. Ako, dakle, uz taj ibadet ima i trun širka. Ako postoji širk, taj ibadet ne koristi. Bel la tu sema ibada. Čak se ne smije ni nazvati ibadetom. Svata teo barek alofiku. Dakle, ibadet, dakle, la tenfa. Dakle, nema nikakve koristi od ibadeta u kojem ima širk. Belatu ma ibada niti se može uopšte nazvati ibadetom. Na primjer, čovjek ima kod sebe veliki širk i ode na hač i obavlja tavaf i ode na minu i vrati se s mine i baca, baca kamenčiće, onda kolje pa obrije glavu pa i kažu ljudi on mašala čini ibadet ali ima širk. Ne, to njegovo što se uopšte ne zove ibadet. To se samo zove umaranje na prazno. Ili čovjek ima širka kod sebe i posti mjesec Ramazana. Čitav mjesec ispostio i klanjao još teravije zajedno sa imamom. A ima širk. Kažu ibadet je cijel mjesec, međutim ima širka. Ne, ne, ne, to njegovo se uopšte ne zove ibadet. To je samo gladovanje i gubljenje vremena. Dakle, je se umorio i na sudnji dan će doći ispostio 40 Ramazana. Ništa toga nema. Fekadimna ila ma amilu min amelin faja'alnaha haba'a manthura. I ćemo prići, pristupiti onome što su oni radili od djela, pa ćemo ga u prah i pepeo pretvoriti. Haba'an manthura, dakle prašina koju vjetar ponese, raznese na sve strane. 40 Ramazana čovjek ispostio. Možda i nekoliko puta na hadž bio, ali ima širk od sebe. Veliki širk zove nekog drugog mimo Allaha u dovi. Ili pripisuje neko od Allahovih svojstava nekom od stvorenja. Evo tu La haule vela kuete ila bila. Nam. Dobre su ove fetve, alhamdulillah. Samo dakle obnavljamo ono što smo prije učili za kide, alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim kaže šejh Sulejman ibn Abdullah: "Wa summiya dinul Islam tauhidan, li'anna mabnahu ala an Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la sharika lah." Islam, dakle vjera Islam je nazvata tauhidom. Zašto? Jer je izgrađena na tome da je Allah jedan jedini u svome, dakle u njegovom mulku, dakle u njegovom u njegovoj vlasti Dakle, on je jedan jedini koji ima vlast nad svime. U af'alihi la šerikele. I Allah je jedan jedini u njegovim djelima. Dakle, ono što Allah radi, dakle, ta djela koje Allah radi su specifična samo za njega. Niko ne može da radi ili da uradi ono što Allah može. Da stvara, da umrtvljuje, da daje kišu, i tako dalje i tako dalje. Sva Allahova dijela, je tako? La šerikele i on u tome nema sudruga, niti partnera, niti bilo koga da može da radi ono što on radi. U njegovom gospodarstvu da ne učestvuje niko, je tako? U wahidun fi zatihi wa sifatihi la nadhira lehu. I on je jedan u njegovom zatu. Šta je zat? Biće Allahovo te barek sveto, onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje da bude. Nam i njegovim svojstvima la nadire lehu on je jedan u njegovim svojstvima i nema mu premca u tome lejse ke mislihi šeji ništa nije kao on nema mu ništa slično te bareke vetala wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la niddale i on je jedan u njegovom božanstvu i u ibadetu dakle kad kažemo u njegovom ibadetu znači u ibadetu robova njemu subhanahu wa ta'ala la niddale i on dakle nema Nid je sudrug ili bog pored njega. Ne postoji takav nid koji može da bude obožavan ili zaslužuje obožavanje osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Svatate ovo. Alhamdulillahi rabbil alemin. Zatim kaže Muhammed ibn Abdil Wahab i Suleiman ibn Suhman. La hilafe bejne l'umme. Ene tevhide. La bude en jekune bil kalbi alladhi al ilm. Kaže nema razilaženja među ummetom. Da tevhid mora biti, pa spominje dakle tri stvari, a to je u stvari iman kod ehli sunete vel džamata, odnosno kod svih muslimana, da teuhid mora biti sa srcem. Dakle, teuhid mora biti na prvo mesto sa srcem, odnosno dijela srca, uahuel ilm, a to je znanje. Dakle, da znaš što znači ila ilaha ilala, da znaš ko je Bog kojeg obožavaš te bareke od teala, da znaš ko je poslanik koji te podučio kako ćeš da ga obožavaš. Svatate ovo, bareke Allah Kad si rekao la ilaha ilala, ne postoji ni jedno istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano. Dakle, to si rekao i potvrdio. A kad si rekao Muhammedu Rasulullah, onda si potvrdio da je on taj koji te podučava kako ćeš da obožavaš Allaha. Svatate, ako uvedeš neku novotariju, onda si optužio Allahovog poslanika da je Šta? Da je zaboravio nešto da prenese ili si ne da Allah optužio Allaha da nije propisao nešto što je trebao da propiše. Svatate ovo barek Allahikum. Zbog toga je taj bidat toliko odvratan i ružan. Pa se, kad čujemo, na primjer, kako su se učenjaci obhodili prema novotarima, neće da ga poselani, sretne ga, okrene mu leđe, da na drugu stranu. Neće sa njim da priča ništa, ne govori sa njim, niti priča, niti se selami, ništa, ništa, ništa. Neće s njim da ima posla. Zašto? Baš zbog ovo. Kad si uveo novotariju, a imaš znanja, da, dakle nisu, ne govorim o ovim novotarima koji su džahili i tako, nego njihovim kolovođama, jel tako, bare kalaufikum. Čim si uveo neku novotari u vjeri, optužio si Allaha da nije propisao nešto što je trebao da propiše i optužio si poslanike sa nama da nije prenio nešto što je trebao da prenese. I ti si sad ispao pametni od njega. Dakle, na prvo mesto teuhid mora da bude izgrađena ilmu. Dakle, u srcu, a to je ilm. Ilm je gdje? U prsima. U lisan, الذي هو القول إذا بود التوحيد نا يزيكو أتو يشتا قول قول Dakle, riječi tevhida, la ilaha illallah. Svatate ovo, barek lafikum. Da kada pričaš, da pričaš samo ono što govori jedan muvehid. Dakle, samo da, da pričaš ono što govori jedan mu, mu'min, musliman. Svatate, da kažeš, ja sam, dakle, svedočim da nema Boga osim Allaha, Međutim, Isus je rekao za sebe da je Boži sin. Dakle, jesu to riječi jednog muslimana? Nisu. Svatate po pa pare halafikum. Dakle, na tvojem jeziku ne smije da izlazi ništa osim teuhid. Svatate. Kad kažem teuhid, znači osim iman, osim sunnet. Svatate ovo, osim šerijat. Bare halafikum. Bol amel aledi huve tenfidul awamiri wa nevahi. I da teuhid mora biti izgrađen na dijelima, a to je izvršavanje naredbi i napuštanje zabrana. Fa in ahalle bi šein min hada, lem yakun ar-rajul musliman ako napusti bilo šta od ove tri stvari čovjek nije musliman subhanallah ako napusti jedno od ove tri stvari čovjek nije musliman ako napusti dakle tauhid u srcu ili tauhid na jeziku ili tauhid u djelima ako napusti jedno od ove tri stvari ne sve tri ako sve tri napusti onda je on komunista možda, ko zna šta je. A ako samo jednu stvar napusti, onda nije musliman. Možda je nešto drugo, ali musliman nije. Nam. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan. At-tauhid حسن التوحيد هو الكفر بكل تاغوت عبده العابدون من دون الله توحيد يست كفر وسواكوك taguta كويك obožavaoci obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala reci kojek mušrici obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala dakle tauhid je kufr u svakog taguta, dakle da ga negiraš, da ga napustiš, da se distanciraš od njega u potpunosti. Od svakog taguta od svakog lažnog božanstva, evo da kažemo, kojeg ljudi obožavaju mimo Allaha. To je tevhid. Svata ovo, barek Allah fiku. Hamdulillahi rabbil anemin. Fe tevhid aladhi ba'ath Allahu bihi rusulehu garibun fi nasi jidden. Tevhid koji je poslat, dakle kojeg je Allah poslao preko poslanika ili po poslanicima, dakle taj tevhid kojeg je Allah poslao po poslanicima, garibun fi nasi jidden on je stran među ljudima džidden, vrlo, vrlo stran. Dakle, ljudi ne znaju šta je to. Većina ljudi su mušnici na Dunjaluku. Je tako? Većina ljudi su nevernici, jer ne poznaju Teuhid. Wa aktharuhum la yarif haqiqatahu i većina ljudi ne poznaju stvarnost i suštinu tevhida wa la yarifu shirk al akbar al munafi niti poznaju širk koji je, dakle veliki širk koji je suprotan teuhidu. Ni njega ne znaju. Da ga znaju ne bi ga radili. Zato što ne znaju šta je to širk, svi viču Isus je Boži sin. Ili jedan od trojice. Ili majka Marija je također ona koju ljudi mogu zvati u svojim dovama, u svojim molitvama. Svatate? Dakle, to je širk. Oni ne znaju da je to širk, zbog toga su mušnici. Svatate? Da znaju šta je širk, pa da ga rade, dobro, bili bi mušnici svakako, ali ne bi bili ova prva vrsta kafira o kojoj smo govorili prošli prošli put kafir džahil, već bi bili kafir muanid. Neka je to tako, ja sam na tome našao svoje preke i na tome ću da živim do kraja. La haule vela kuete ila bila. Dakle, ovo su bile riječi Abdurrahmana bin Hasana. Zatim kaže imam Ibnul Hayim, rahimahullah ta'ala, lakad nefat tevhidu, a širka l'adam. Tevhid je zanegirao veliki širk. Dakle, tevhid je zanegirao veliki širk. Dakle, negira ga, zabrani ga, dakle, proglasi ga neispravnim, proglasi ga batilom. Wa alejhi nusibatil kibla i na tome je izgrađena kibla. Na čemu? Na teuhidu. Dakle, borba protiv širka. Na tome je, dakle, kibla je izgrađena na tom teuhidu koji je suprotan i koji je taj koji negira širk. Wa bihi a hukinati dima i wal anwal. I zbog tog teuhida i metak i krv jednog instana postaju zabranjeni. Svatate? Dakle, kada kažemo kafir, je li dozvoljeno ubit ga i uzeti mi metak? Jeste nakon dave. Dakle, nakon što si ga pozvao u din, nakon što, što je dava do njega došla, pa je on odbio kategoriju i kaže ne, taka više nema zaštite. Nema zaštite krvi. Dakle, krv jednog takvog je delimično zaštićenja. Sve dok mu ne dođe šta dava. Međutim, kada mu dođe dava i on prihvati la ilaha ilala, automatski postaje tvoj brat. I njegov imetak i njegova krv, i njegova čast postaju haram. Šta znači haram? Svetija je njegova krv nego kjaba. Svatate ovo, bare kalafiku. Kad kaže Allah, poslan se da se kjaba struši kamen po kamen. Dakle, da se struši, dakle, da se, da se stvori u pepeo. To je manje kod Allaha od prolivanje krvi jednog muslimana. Dakle, krv jednog muslimana je kod Allaha vrednija od kjave. Kada čovjek kaže la ilaha illallah halas, njegova krv i njegova čast i njegov imetak je za tebe sveti od kjave. Svatate ovo bare kalafiku. Da li bi ikad neko, dakle, i pomislio da ode i da udari macolom po kjabi. Da li bi to sebi čovjek, čovjek dozvolio? Uzmeš pacolo i izvizneš po kjabi jedan put. Onako, eto, naljutio se. Ne bi. Ne bi nikad to sebi zvizno. A da li bi ikad zvizno šamarom muslimana? Ko ništa. Sadate. La haule vela kuvete ila bila. Sadate. Da li bi ikad neko uvredio kjabu? Ne bi nikad uvredio kjabu. A da uvrediš muslimana? Ko ništa. La haule vela kuvete ila bila. Hasbun Allahu en imel vakil. Govor Ibnul Kajima rahimahullahu ta'ala. Pa kaže na tome je izrađena kibla i sa tim se stiče zaštita krvi i, i metka. وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر إزبوك se napravio dakle razdvoj, razdvojila se država Islama od države Kufra. Dakle, darul Islamu, darul Kufra. Jel? Zemlja Islama i zemlja Kufra razlika između ove dvije zemlje je samo šta teuhid. Dakle, teuhid i žirk. To je ono što pravi razliku između zemlje Islama i zemlje Kufra. Dakle, ako u zemlji nema teuhida ili vlada širk, onda više nije zemlja Islama. A ako vlada teuhid i nema širka, ili se bori protiv širka, dakle, to su dvije mogućnosti. Ili da ga nema nikako, kad kažemo da ga nema nikako, znači da ga nema vanštinski, a širk će ljudi i dalje nositi u srcu, ko što su munafici. Oni su uvijek živjeli u islamskoj državi. Živjeli su u vremenu Allahovog poslanika. Svatate, obožavali su svoje strasti. Nisu tjeli da veruju. Samo vanštinski. Dakle, ili da vanžinski nema širka, ili da ga ima, ali da se muslimani stalno bore protiv njega i da su jači. To je zemlja islama. Svatate, ali kad je širk jači i bori se protiv teohida, onda to sigurno nije zemlja islama, već je zemlja kufra. Jer tako je nije tako? Kufr, oni imaju oružje, a ti imaš letke i CD-ove. Ko je jači ovdje? Jer to zemlja zemlja islama ili zemlja kufra? Zemlja kufra. Međutim, kad ti imaš oružje, pa njega kad sretneš sa CD-om, štura. Allahu stari, kaže vi, dođe juče kafir jedan i juče, kako vi se tu došli na ulici i širite islam i dijelite CD-ove i dijelite knjige i širite islam. Šta bi bilo kad bi neko napravio takav neki infoštand u Saudijskoj Arabiji? Šta bi bilo sa njim? Rekao, ne zna ja, pitajte tamo, raspitajte se, napravi, napiši molbu, <laughs> da ti dozvole, da <laughs> pa ja znam. A mislim se, Allahu ekber, la haule ve la kuvete ila vila. Ne, Asten, oni, oni ne pozivaju u, u kršćanstvo milom. Kršćani su ti koji pozivaju silom. Ko njih važi samo koplja i sablja. Ako ne primite kršćanstvo, koljemo. Sve samo vatra i mač. Drugo ne znaju oni. Svatate ovo bare helofi. Međutim, muslimani nikad nikog nisu prisilili da primi islam. Ali su mu rekli, skloni nam se s puta. Ako ti nećeš da primiš islam, samo se skloni s puta, mi idemo dalje u davu da pozivamo ljudi u islam. Ako oni kažu ne, ovo je kršćanski narod, mi ne damo da se širi ta nova jel, vjera, misleći na islam. Onda je sukob neizbježan. La haule vela kvete ila bila. Nam. Wasahat bihi al milla lil amma. I zbog tevhida odnosno samo zbog tevhida je ispravno da čovjeka pripišeš milletu, dakle islamskom milletu. Svata teo barekala figu. Samo zbog tog tevhida je ispravno da čovjeka dakle, pripišeš milletu. Dakle, ovo, inšala da me nećete pogrešno shvatiti. Koliko danas zvanično ima miliona muslimana ili milijardi? Jedna milijarda. Elmohim, Elmohim, kad u stvarnosti pogledamo taj milion ili koliko već miliona muslimana ima, da li su oni stvarno nosioci teuhida ili nisu? Svako onaj koji je nosio teuhida, on može da se pripiše islamskom umetu. Svako onaj koji nije nosio teuhida, nije musliman i ne broji se u to. Svatate ovo bare helafi. La haule vela kuvete ila bila. Naam. Zatim kaže Abdurrahman bin Hasan i Sulejman ibn Abdillah. Enutku bi šehadetein min gajri ma'arifati li ma'naha ولا أمل بمقتداها فإن ذلك غير نافع بالإجماع izgovaranje dva šehadeta dakle šehadet en la ilaha illallah i šehadet enne Muhammeda Rasulullah, dakle izgovaranje ta dva šehadeta, bez poznavanja njihovog pravog značenja i bez rada po onome što one znače ili na šta one pozivaju, fa inne zalike gajru nafin bil ižma. To čovjeku ništa ne koristi po koncenzusu učenjaka. Dakle, da čovjek kaže la ilaha ilallah, Muhammedu Rasulullah, niti zna šta znači, niti radi po tome, to kod čovjeka, dakle čovjeku to ništa ne koristi. Rekao je riječi koje mu ništa ne koriste. Niti je s njima postao musliman, niti će ga one spasiti na sudnjem danu. Međutim, čovjek kaže la ilaha ilallah, Muhammedu Rasulullah, i dobro zna šta znači to, i dobro zna šta je rekao, i to je rekao iskreno, nije da namaz u životu nije obavio. Preseli odmah u tom momentu, takav je stanovnika dženeta bez imala malo sumnje. Svatate ovo bare kalafiku. Čovjek kaže la ilaha ilallah, Muhammedu Rasulullah. Zna šta to znači iskreno je to rekao ime Allaha. Takav čovjek, ako preseli u tom momentu, stanovnik je dženeta bez imalo sumnje. Svatate ovo barekalo fiku. Zar nije bilo takvih ljudi u vremenu Allahovog poslanika? Salallahu alaihi wa sallam. Dakle, najbitnije je da čovjeku pojasniš šta znači to la ilaha ilallah. Da on pojasni šta je to ibadet. Da nema nikoga ko zaslužuje taj ibadet osim Allaha. Da on to shvati i da mu obaveza da prihvati Muhammeda sallame ko poslanika Allaha subhanahu wa ta'ala koji ga je podučio pravo vjeri. Da tako? Ako to čovjek shvati i prihvati, takav je čovjek musliman. Svatate ovo barekalo fiku. Međutim, kad pogledamo, ljudi ne razumiju ni ovo kao prvo la ilaha illallah, a kamo li da razumiju Muhammedu Rasulullah. Muhammedu Rasulullah znači šta? Da ne obožavaš Allaha osim sa onim što ti je Muhammed sa sveme pojasnio. Jel' tako? Da vjeruješ sve ono što ti je rekao, sve. Da se kloniš onoga što ti on zabranio ili što je ukorio sallallahu alaihi ve selleme. Međutim, ljudi to ne radi. Ne slijede Allahov poslanika. Slijede nekakve šejhove, nekakve pretke, jel? Hođe svoje nekakve, šta ti ja znam, strasti neke tarikate, tagute, a neće da slijede Muhammed s.a.v. La haule vela kuvete ila bila. Kaže šehhul islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala. El gajetul mahmuda. Dakle, ciljeni onaj glavni cilj, glavni cilj, onaj najbitniji cilj. Eleti biha kemalu Beni Adem wa sa'adatuhum wa najatuhum. Dakle, onaj glavni cilj. Mahmud znači pohvaljeno nešto. Ali ovdje se misli šta na onaj najuzvišeniji cilj ko čoveka. Za kojim čovjek stalno žudi da ga, da ga, da ga ostvari ili, ili da, da dođe do njega. I zbog njega, dakle zbog ovog cilja, je potpunost, dakle ili sin Ademov će upotpuniti svoju sreću i spas. Dakle, bit će spašen samo s ovom ova jedna stvar nam. A to je ibadatu ibadatullahi vahde, obožavanje Allaha jednog jedinog. Dakle, samo s ovim, to je najveći cilj jednog insana. Dakle, i vi, kasnije ćete vidjeti da čovjek ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala ostvari u samom početku. Čim kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sa ispravnim dakle svatanjem, znajući dakle što to znači i sa njegovim šartovima, dakle sa ruknovima na prvom mjestu, onda sa sa sedam šartova koje vi poznajete. Je Jel' tako? Šartovi šehadeta. El ilmu, vel jekinu, el ihlasu, el sitku, el mahabetu, el inkijadu, el kabul. Jel' tako? Jasna stvar. Alhamdulillahi rabbi lalimin. Dakle, kada čovjek to kaže, sa tim je postigo ibadet. Međutim, taj ibadet može da se izgubi, a može i da se oskrnavi. Dakle, to je sa taj iman koji raste ibadetom i koji se spušta činjenjem grijeha. Sad ćete vidjeti kako ovo šehr islam Ibn Taymiyyah rahmatala dobro pojasnio. Wahi hakikatu la ilaha ilala. I to je dakle suština i stvarnost riječi la ilaha ilala, dakle ibadet obožavanja Allaha jednog jedinog. Wa kullu man lam yahsul lahu hada al-ikhlas lam yakun min ahli najati wa was-saada. I svako onaj koji ne postigne ovaj ihlas, dakle ihlas jeste čistina vjere. Suprotno ihlasu je širk, dakle je pomiješano nešto. Malo vjere, malo nevjere, malo kufra, malo grijeha i tako dalje i tako dalje. Dakle, ko ne upotpuni ovaj, dakle, koji ne postigne ibadet Allaha, dakle, ovu čistoću vjere, obožavanja Allaha jednog jedinog, takav neće biti od ehlun neđati wa saada, od onih koji su se spasili i koji će postići sreću, koji će postići sreću. Pa kaže, فَكُلُ مَنْ سَوَّ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ بَعْدِ الْمَحْلُقَاتِ فِي, في الْهُبْ بِحَيْثُ يُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ اللَّهِ وَيَخْشَاهُ كَمَا يَخْشَى اللَّهِ وَيَرْجُوهُ كَمَا يَرْجُو اللَّهِ وَيَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ širk alladhi la yaghfiruhu Allah. Pa svako onaj koji izjednači između Allaha i nekih od njegovih stvorenja u ljubavi na način da ga voli kao što se voli Allah ili da ga se boji kao što se boji Allaha ili da ga želi kao što želi Allaha ili da ga dovi, odnosno da mu dovi, da ga zove u dobama kao što dovi Allahu, fe huve mušrik, a širk, eledi la yagfiruhu Allah takav je mušrik zbog širka kojeg Allah neće oprostiti. Walau kane ma zalika afifan fi ta'amihi wa nikahi. Pa makar on i pored toga, dakle, ovamo sa strane čini širk na bilo koji način, pa čak bio on afif, dakle bio od čednih ljudi u njegovom jelu i u njegovom braku. Dakle, čovjek, ono što se kaže, je pošten. Nikad ništa nije ukro, nikad nije slago, nikad nije imao dakle sa nekom ženom odnos na neki zabranjen način dakle čedan i pošten čovjek u ekjane halimen šuđan pa makar bio blag i bio hrabar Dakle, čovjek kada govoriš o njegovom karakteru, njegovom ahlaku, kakav je taj čovjek, ne moš ništa reći osim samo dobro. Je tako? Tak, ima takvih kafira. Je tako? I pošten, ne laže, ljudina i hrabar je, dakle, tamo gdje treba da je hrabar, blag je tamo gdje treba da je blag i milostiv. Svatate? Dakle, što se njegovog ahlaka tiče i ponašanja, subhanallah, kao da je musliman. Međutim, ako ima ove druge stvari, malo prije ove vrste širkova koje sam spomenuli, šta je sa tim čovjekom? On je nevernik, ništa mu to ne koristi što je bio što je bio blag je jel što je bio lijepo kahlaka što je bio šta ti ja znam čisti uredan i tako dalje tako dalje pričao sam vam priču kad jedan student iz dakle iz Evrope imamo mi tamo dakle direkciju jednu gdje su dakle studenti idu tamo i tamo u tim kancelarijama oni radnici tamo to su saudijci jel ima beduina tu dosta i obavljaju dakle njihove poslove treba ti neka molba ili neko svedočanstvo i tako i oni ti to napišu neku potvrdu tako ili tražiš neku karticu ili jel ali oni kad počinju da rade počnu tamo nekad u deset da rade. Dakle, posao im je od osam, ali oni do deset piju čaj i jedu hurme. Skinu one, svi nose one papuče, pobaceni papuče, sednu u prostoru seđadu. Sred kancelarije seđada i oni sedu i piju čaj i jedu hurme. I posle šetaju tamo i tek tamo negdje pred podne namas oni počnu malo da rade. Ako ti stigneš da nešto završi, stigneš. Ako ne stigneš, halas. Zbog toga su studenti govorili u imadu, dakle tu direkciju tamo gdje su te kancelarije za studente, ideš sa nijetom da ništa ne završiš. Pa ako ništa ne završiš, to je ono što si htio. A ako nešto završiš, onda da alhamdulillahi rabbil alamin I još jedan student, dakle, iz Evrope, on je odgaja na tome da je to sve po PS-u. Dakle, jel, neki iz Britanije i došao tamo i počeo da galami na ovog beduina što radi u kancelariji. Kako vas nije sramota, vi stalno kasnite, ni jedan posao ne znate da obavite kako treba. U Evropi su, dakle, ljudi precizni dolaze na, dakle, na vreme, na posao, rade svoj posao kako treba, pedantni i tako dalje, tako dalje. Ovaj Beduin kaže, džaba mi je svakako će svi u džehennem. <laughs> Alas! Kaže, džava im je što su pedanti, u džerem će svakako. La haure vela kuvete ila vila. Isto je ono rekao, nema sumnje, ali ne smije musliman da se pravda, jel, sa tim što je on musliman, da smije sebi da dozvoli ovaj, jer jedno od svojstava, dakle, ispravnog svatanja Kur'ana i Suneta jeste da te Kur'an i Sunet da od tebe naprave pravog insana, da od tebe naprave ljudinu. Svatate ovo barek Allah I često smo sigurno videli, to nema sumnje, dakle vi ste isto svedoci da ne spominjemo imena. Koliko je ljudi se pozivalo na tauhid, a zbog njegove neodgojenosti, zbog nesvatanja Kur'ana i Suneta i zbog onoga što je bio zadovoljan da bude krkan ko što je bio prije Islama, napustio je taj tauhid i otišao je tamo neđe u šta ti ja znam, neki pravac prema džehennemu, la haule vera kuvvete illa billah. Dakle on je uzeo tauhid, naučio je ove fetve koje mi ovde sad alhamdulillah učimo i čitamo i obnavljamo, jer tako jer smo ih čitali i on se sa tim zadovoljio. Nije htio da se vrati praksi Allahovog poslanika. To je naš naš din. Ne budeš li ponašao Allahovog poslanika u njegovom životu, neće od tebe ništa biti. Ništa od tebe biti neće. Dakle da ga ponašaš ono što se kaže, dakle što kažu lju, nosioci našeg menhadža, daveten ve džihada. Dakle da ponašaš Allahovog poslanika e o W o errado. a ne da ga ponašaš u porodici. Mašala, kada ga pogledaš, dakle, njegov brak, stvarno, alhamdulillah, što se tiče sve to, caku pakum. Ali kad pogledaš ovamo, katastrofa. Ili pogledaš ga ovamo, mašala, ima neke, ali ovamo je zapustio sve ostalo. Takav sunnije ne smije da bude. Nego treba Allahovog poslanika da ponašaš, što znači da ponašaš? Kad ti neko ukaže pa kaže, nije tako postupao Allahov poslanika sa nama. Ti da kažeš, dobro, kako je postupao? Kada ti se objasnije, kažeš, alas, se mjenava vatana, pokoravamo se. Dakle, ne tebi, ti, ja, mi smo nik niko ništa, ali se pogoraš Allahovom poslaniku se neme. Svata selleme. barek Allah fikum. Alhamdulillahi rabbil lalmin. Kaže šehu Islam ibn Taymije: "Fa inna rajula law aqarra bima yastahiquhu ta'ala mine sifat wa nazzahahu an kulli ma ينزه عنه وأقر بأنه خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحد Ako bi čovjek posvjedočio, odnosno potvrdio sve ono što Allah te barek vetala zaslužuje od njegovih svojstava, dakle dođe čovjek i kaže, jeste, sve ono sa čim je Allah opisao sebe u Kur'anu i u sunetu, ja to potvrđujem. I kažem, jeste Allaha, Allah je onakav kakav je sebe opisao i da od Allaha zanegira sve ono što je Allah zanegirao od sebe. Dakle, da kaže jeste Allah, Allah te barek tjela onakav kako ga je sebe opisao i onakav kako on zaslužuje. Na najlepši način. I da zanegira ružna svojstva koja ljudi pripisuju Allahu te barek tjela. Da ima sina ve jazem bila ili da ima drugu ve jazem bila ili da je otac ve jazem bila i tako dalje i tako dalje. Wa akarra bi anehu halikun kulle šeji i da posvjedoči da potvrdi da je Allah stvoritelj svega lem jekun muvehiden hatta ješhede ila ilaha ilaha. Takav nije muvehid. Dakle, takav nije muslima musliman sve dok ne posvjedoči da nema istinskog božanstva koje smije biti obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala jedinoga. Fa yuqirra bi anna Allaha wahdahu huwa al-ilah al-mustahiq lil ibada. I dok ne potvrdi da je Allah jedini, odnosno jedino božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano, wa yaltazim bi ibadati Allahi wahdahu la sharika i dok se ne bude držao ibadeta. Dakle, jel tezim iltizam da u praksu sprovede ibadeta Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, čak nije ni dovoljno da dođe i kaže jeste, ja svedočim da jedino Allah smije da bude obožavan i niko drugi mimo njega. Dobro, šta je s tobom? Obožavaš ga? Ja ga ne obožavam, ali ja svedočim da samo on smije biti obožavan. Ali ja ne obožavam. Nije musliman. Dakle, kad posvedočiš da je on taj koji mora biti obožavan i niko drugi mimo njega, kad počneš da ga obožavaš, dakle, to su stvari, ne kad počneš, nego to su dvije stvari koje moraju da idu zajedno. Ne možda posvedočiš, kaže, jeste, a svedočim da je Allah Bog, da samo on smije biti obožavan, Dobro, obožavaš li ga, čovječe? Ne obožava nisi musliman onda. Dakle, to, je, to su dvije kontradiktornosti. Ovamo kažeš da je Allah Bog, a ovamo nećeš da ga obožavaš. Ovamo kažeš da je Muhammed Sveme Boži poslanik, a ovamo nećeš da ga slijediš, već slijediš sunet nekog drugog. A udu billah. La havle vela kuete, illa billah. Dakle, ovo je bila fetva Čehul Islama i bitajmije. Zatim sljedeća, dakle, sljedeći govor o šehu l'islama i bitajmije. Dakle, ovo ono malo prije što sam htio da vam kažem kako je šehu l'islama i bitajmije precizno ovo pojasnio. Kaže Rahim u ekseru men je kulu la ilaha ila اللَّهِ la jariful ihlas. Koliko je samo onih koji kažu la ilaha ila illallah, a ne znaju šta je ihlas. Dakle, čistoće vjere. Dakle, ne zna šta je tauhid. Kad kaže ne zna šta je ihlas, to znači ne zna da pravi razliku između tauhida i širka. Ihlas je suprotan širku. Halis, nešto, je dakle čisto, nepomiješano. Zbog toga Arapi koriste termin lebenun halis, čisto mlijeko. Dakle, nepomješano s vodom. Jer su tada trgovci uzme mlijeka, nastoje vode, pomješa i prodadeti. Dakle, nije lebenun halis, već je pomiješano, Je tako? Muštejk znači nešto riječ šerika, šta znači? Šerika znate šta znači firma, nekoliko članova, tak, tak, tak, se udruže partnerstvo šerika. Šerik je partner. Širk je šta? Da dvojicu ili više da ih učiniš da budu zajedno ili u vlasti, ili u ibadetu, ili u propisivanju zakona. Dakle, oni to zajedno rade. Svatate ovo, bare kalofikum. Allah je taj koji propisuje zakone, na primjer. A oni su se udružili, kako se kaže to, uortačili, da zajedno rešavaju sporove među ljudima, da im zajedno donose šta? Rešenja za njihove problematike u životu. A mi kažemo, ne, to je pravo Allaha jednog jedinog. Onaj koji to uradi, već je počinio širk. Sada tebo barek Allahu fikum. Pa kaže, većina je onih danas koji ne znaju šta je la, koji govore la ilaha ilala, a ne znaju šta je ihlas. Dakle, ne znaju šta je čistoća vjere. Ne znaju da prave razliku između tevhide i širka. U ektaru men jukuluha takliden ve adeten. I većina je onih danas koji la ilaha ilala samo izgovaraju takliden ve adeten. Slijepo sljedeći nekoga i dakle iz tradicije ono zapamtio baba viče la ilaha ilala i on viče la ilaha ilala većina je danas ljudi takvi ovo je govor šehr Islama ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala velem juhalit al iman bešašete kalbi. A iman, dakle oni govore la ilaha illallah, dakle ono slijepo sljedeći one prije njih, i iz adeta ono, jel, tradicionalno. A iman se uopšte, dakle, a iman uopšte nije ušao u njihova srca. Tako vam Allah, koliko ljudi poznajete. Kaže la ilaha illallah, bez ikakvog problema. Zna da kaže la ilaha illallah, neko malo pravi greško, la ilaha illallah kaže, ali el muhim, nikad iman u njegovo srce ušao nije. Koliko se Zar nije tako? Budemo iskreni, Allah, i tako je 100%. posto. Idemo tajemo samo malo film pa ćemo znat. Subhanallah. Wa galibu men jeftetinu indel mauti wa fil kuburi emthalu haula. I kaže u većini slučajeva bivaju iskušavani kod smrti i u kaburovima ovi ovaki. Dakle, ovi ovaki koji su tradicionalno izgovarali la ilaha illa i slije posljedeći one prije njih. Većina ovih ovakvih biva iskušavano kod smrti, dakle u smrtnim trenucima i u kaburu. Subhanallah, kema fil hadith, kao što je spomenuto u hadisu Allahovu poslanih sallame, se mijetu nase je kulune šejan, fakultu. Čuo sam kako ljudi nešto govore, pa sam ja rekao. Ko je bio tvoj bog, on će, a, a, tuc, muc. Ko je bio tvoj poslanik, koja je bila tvoja, ništa neće znati. Čuo sam ljudi nešto su govorili, pa sam i ja govorio. To su oni koji govore la ilaha illallah, slijepo slijedeći one prije njih, ponavljajući ono tradicionalni, jel, subhanallah, la haule vela kuvete, illa billah. Wa galibu a'mali haula inama huwa taqlid wa iqtida bi amsalihim. I većina djela ovih ovakvih koji ne znaju šta znači la ilaha illallah, jel? Jeste slijepo slijeđenje onih koji su bili prije njih. Wa hum min akrabi nasi min qawlihi ta'ala. I oni su najbliži. Dakle ova skupina ljudi je najbliža onoj skupini o kojoj Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun mi smo naše očeve našli na ummetu dakle našli smo ih na ovom sistemu na ovom pravcu kojem su išli dakle mi smo naše očeve našli na ovoj vjeri wa inna ala atharihim muqtadun i mi ćemo ići njihovim stopama dakle mi ćemo tragovima koji su ostali od njih, mi ćemo ići tome. Zbog toga danas čovjek, ti mu govoriš pojašnjavaš mu Allahov din, on kaže, ne, ja sam našao svojeg baba, deda, nekog tamo prađe, jedan i ja idem tim, sto oni su znali. Subhanallah, ti si ono, primer, lije primer, ti si sad u osnovnoj školi, je tako? Kaže, jeste. E, ja sam završio osnovnu školu, onda završio srednju, pa onda gimnaziju, pa fakultet, a ti si dalje još u osnovnoj školi. Tvoj dedo je bio u osnovnoj školi. Međutim, mi smo kasnije, alhamdulillah, završili fakultete i ti si uzo to od tvojeg djeda iz osnovne škole i sa, svim, sa tim se zadovoljio. To je glupost, zar nije tako? Već uči malo, Habibi, inače ćeš ostati. Je tako? Dakle, nismo mi sa ovim što smo rekli ništa ružno rekli protiv njegovog deda. Je tako? Jer je dedo radi ono što je naučio. I sigurno da ga njegov dedo vidi, ošinuo bi ga mačugom po leđima, jel da? Da ga vidi šta on radi i kako radi. La haule vela kuvete ila bila. Women kaleha ala vajhil kemal. Al manje mine širkil akbar wa azgar. Fe hada gajru musirrin ala zembin aslen fe jegfiru lehu wa jehrumu ani nar. Zatim kaže, rahimahullah ta'ala, ko kaže, dakle, riječi tevhida, ala ođhil kemal, dakle, u potpunosti, što znači kemal, potpuno, kompletno, ovdje se misli na ona dva rukna, kufru, taguta u imanu Allaha, dakle, za negiranje svih božanstava i potvrđivanje ibadeta samo Allahu, ta dva rukna od šehadeta, i oni šest, odnosno sedam, uslova, šartova, za ispravnost la ilaha illallah. Dakle, koji ko na taj način kaže la ilaha ilallah, na način da ga to sačuva i spreči od činjenja velikog širka i malog širka, takav u osnovi nije od ljudi koji stalno rade grijehe. Dakle, čovjek koji je shvatio teuhid, nije od ljudi koji stalno radi grijehe, već je čovjek koji kada uradi grijeh, on se pokaje. I Allah mu oprosti sve i zabrani takvog čovjeka džehennemskoj vatri. Svatate, kada kažemo čovjek je sa, u potpunosti shvatio teuhid, to znači šta? Da nije ljudi koji stalno radi grijehe, već je od ljudi koji kada učini grijeh, on se pokaje, učini teubu. I to je jedno od svojstava, odnosno od fadileta, vrijednosti teuhida. Jedno od znakova ispravnog svatanja teuhida jeste kad čovjek učini grijeh, odmah se pokaje. I Allah mu sigurno oprosti i sigurno neće biti bačen u vatru. Sigurno će se takav, Allah će ga zabraniti džehennemskoj vatri. Laha ule vela kuvete ila bila. Zatim kaže, i ovo ono što sam malo prije htio da kažem što je tekako bitno, da shvatimo. Alhamdulillah, ja ga shvatam na arapski, ali samo se nadam da ću inša Allah tada uspjeti da ga ispravno dakle, prenesem na, na bosanski jezik. Kaže šehu l-Islam ibn Taymiye, Wa innama yuhafu alal muhlis en je'tije bi sejja rađiha fe jedaf imanuhu fe la yakuluha bi ihlasin wa yakinin mani'in min min džemi sajiat wa jahša alehi bdhalike mine širki il akbar i valaskar. Kaže, bojati se za muhlisa, dakle čoveka koji je ispravan musliman, koji je ispravno rekao la ilaha illallah bojati se za njega da ne učini jasan i očit grijeh, dakle da učini neki jasan veliki grijeh, pa da zbog tog grijeha ne oslabi njegov iman. Pa kada oslabi njegov iman, on, jedan musliman, stalno govori la ilaha ilallah. Nema nijedan namaz, sada ne kaže ašadun la ilaha Allah, u ašadun ne Muhammed Rasulullah. Dakle, nema ni jutarnjeg zikra, ni večernjeg zikra, stalno kaže la ilaha Allah, Muhammed Rasulullah, i to je jedan od glavnih ibadeta. Zar nije tako, barek Allahu fiku? Dakle, da bojati se za muhlisa, dakle, čovjek koji je iskreni muahid, iskreni musliman, da ne učini veliki očiti grijeh, pa da zbog njega ne oslabi njegov iman, pa kasnije, dakle, zbog slabljenja njegovog imana, zbog jasnog grijeha kojeg je počinio, neće felaje kulaha bi ihlasin wa pa ga neće više izgovarat, jer mu je slabio iman, neće više izgovarat la ilaha ilallah sa potpunim ihlasom i jakinom, već je, čim je učinio grijeh, s tim je veliki grijeh, ja sam grijeh, s tim je oslabio njegov iman. I samim tim slabi i njegova, njegov jekin i njegov ihlas. Zar nije tako? Kada opet govori la ilaha ilala, ne govori više sa onim, sa onom prvom iške iskrenošću i sa onim prvim ubjeđenjem. Koje će ga sačuvati od svih ostalih grijeha? Wa yuhsha alayhi bidhalika min ash-shirki al-akbari wa asghar. I bojati se da nakon što ne učini veliki grijeh, kada jasan rađiha Dakle, očit, jasan, veliki grijeh, kada počini, da mu ne oslabi ima toliko, da kasnije kada bude izgovorao la ilaha ilala, da neće biti onim, sa onim prvim ubjeđenjem i iskrenošću, tako da ga to neće sačuvati možda, bojati se da ga neće sačuvati da ne upadne u veliki širk ili u mali širk. Svatate ovo, bare kalafiku. Dakle, ovo je nadam se da sam ispravno preveo inšalahu teala. Jesam preveo ispravno, ali ne znam da sam se šta lijepo izrazio da bi me shvatili. Svatate ovo bare alafikum. Dakle, uz grijeh neminovno mora da dolazi teuba. Da moliš Allaha da ti oprosti, da mi se isto ko kada se gušiš, pa ti neko da onu masku sa onim oksigen onaj, kiselnikom, pa dođeš sebi malo, probudiš se. To ti je teuba, subhanallah. Jer ako zaboraviš teubu, a grijesi se slažu, tvoje la ilaha ilala, la ilaha ilala je su riječi bereketa koje te štite od grija, koje te štite od širka i od velikog i od malog širka. Slabljenjem tvojeg imana, slabi, dakle, to izgovaranje la ilaha ilala. Dakle, postanu samo riječi koje izgovaraš. I pogledajmo našu stvarnost. Koliko si puta rekao la ilaha ilala Muhammed Rasulullah, a nisi pri tome ništa razmišljao. Dakle, niti je bilo te neke iskrenosti, niti je bilo, dakle, neke, nekog dijela srca, nego samo onako la ilaha ilala Muhammed Rasulullah. Koliko toga svakodnevno ima? To je posljedica grijeha. Međutim, kada se čovjek očisti od griha, la ilaha ilallah, kad kaže, zbog toga nije isto kada mi kažemo la ilaha ilallah i kada kaže muđahid na lohom putu la ilaha ilallah. Dakle, nije isto. Kod onog prvo zbog njegove iskrenosti u, i ubježenosti u la ilaha ilala. Ljudi padaju mrtvi, padaju ljudi u nesvijest. A ti kad kažeš la ilaha ilala, zbog nemanja, dakle te, ne kažem u potpunosti, ako kad čovjek nema u potpunosti iskrenost, u potpunosti ubeđenje on je nevjernik Ali ubeđenje iskrenost, to se razlikuje od mu'mina do mu'mina, sodno jačini tvojeg imana, sodno, dakle, tome je tvoj, tvoj jekin i tvoj glas veći. Razumijete ovo, hamdulillahi, rabil alimin. Zatim kaže, وَلَدِي يَدْخُلُ نَارَ مِمَنْ يَكُولُهَا إِمَّا أَنَّهُمْ يَكُولُهَا بِسِدْكٍ وَلْيَكِينٍ tam. A oni koji će ući u vatru, Dakle, od onih koji izgovaraju riječi la ilaha ilallah. Dakle, mi znamo da će jedna skupina ljudi i pored toga što izgovaraju la ilaha ilallah, da će ući u vatru. Dakle, jedna skupina mu'mina, jedna skupina vjernika će ući u džahenem. Kaže šehu l'Islam ibn Taymije. Od onih koji izgovaraju riječi tevhida, ali i pored toga uđu u vatru. To su oni koji su la ilaha illallah izgovarali, ali ga nisu izgovarali sa potpunom iskrenošću i ubjeđenjem. Jani, bisidkin ve jekinin tam. Dakle, njihova iskrenost i ubjeđenje da si ubjeđen u te riječi. Dakle, kad te riječi kažeš, da razmišljaš što govoriš. Dakle, da si prisutan, da si tu. La ilaha illallah nema istinskog božanstva koje smije biti obožavano osim Allaha subhanahu ta'ala. Da si prisutan, da znaš što govoriš sa potpunim ubjeđenjem i sa potpunom iskrenošću. El munafijein li sejiati au li ruđhaniha koje čoveka odvraćaju od činjenja grijeha au li ruđhaniha i odvraćaju ga od toga, odnosno spašavaju ga da ne prevagnu grijesi. Da ne prevagnu grijesi. Au kaluha u ektesebu bade dalike sejiati ređehat ala hasanatihim. Ili su od onih ljudi koji kažu la ilaha ilala, međutim posle toga, dakle nakon što su postali pravi muslimani, pravi mu'mini, vjernici, učinili su grijeh toliko velik da je prevagno njihova dobra djela. A kada ti loša djela prevagnu tvoja dobra djela, palas. Onda bi vaš kažnjen ili džehennemskom vatrom ili nekom drugom kaznom. Svatate ovo barek Allah fikum. La haule vela kuvete ila bila. Thumme daufe li dhalike sidkum ve jekiluhum. Pa nakon što su učinili dakle taj veliki grijeh, oslabio je dakle njihov sidk, njihova iskrenost i njihovo ubjeđenje. Thumma lam yakuluha ba'da zalika bi sidkin wa yakinin tam. A nakon toga, nakon dakle tog počinjenog grijeha, neće više izgovarati la ilaha illallah sa potpunim ubjeđenjem i sa potpunom iskrenošću. Li anna dhunub kad ad'afat zalika sidki wa yakini min kulubihim. Jer su ti grijesi koje je taj musliman činio, oslabili su njegovu iskrenost i njegovo ubjeđenje u njegovom srcu. Satate ovo bare kalafiku. Dakle, grije je jedan veliki problem, Allah. Satate ovo bare kalafiku. Čovjek postane muvehid, postane musliman, ali čini grijehe i onda sljedeći put kad kaže la ilaha illallah, samo onako ono pofrlje la ilaha illallah muhammedur rasul nema to više to nije nisu to više riječi ibadeta to su samo izgovorene riječi dakle ti si postao musliman onda prvi put kad si rekao la ilaha illallah sa ilmom i sa yakinom i sa ihlasom i sa sitkom i sa mehabetom i sa kabulom i sa inkijadom, je tako? I tada si ti postao musliman, dakle o, toga, o tome više ne govorimo, halas. Ali kasnije si počeo da činiš grijehe i to la ilaha ilala koje si izgovarao, ti si postao musliman, ti si musliman. Zbog grijeha velikog čovjek ne postaje kafir, ali se neće u svakom slučaju spasi džehennemske vatre, osim sa teubom. Jer tek kad učiniš teubu, dakle kad se očistiš od grijeha, opet dođeš sebi i opet ono la ilaha ilala izgovaraš onako kako treba. sa svim srcem. Svatate ovo barek Allah fikum. Izgovaraš la ilaha illallah sa svim srcem. Nisu to više samo riječi la ilaha Allah muhammed. Ne, Halas. Svatate ovo barek Allah fikum. Alhamdulillahi rabbil alemin. Fa'ala Allahu te barek tala koji je dao ovo da shvatimo. Alhamdulillahi rabbil alemin. Staćemo mi ovdje inša Allah ta'ala. Može. Jer ima još nekoliko fetvi također od Sulejmana ibn Abdullahi Abdurrahmana bin Hasena. To ovo ćemo sljedeći put ako Bog da inša Allah ta'ala. Barek Allahu fikum. Molim Allah te barek tala da oprosti meni vama i svim muslimanima. Molim Allah te barek tala da nas očisti od svih grijeha. Molim Allah te barek tala sa ovog mesta da izađemo čisti od grijeha. Molim Allaha te bareke tala da nam dozvoli da upotpunimo teuhid, jer Allah je onaj koji kaže ja sam upotpunio teuhid zbog svojeg truda, takav laže da čovjek posjeduje teuhid je čisto Allahova te barek dala milost prema jedan insan. I mi Allaha te barek dala molimo samo da nam se smiluje i da se sa nama obhodi onako kako to njemu dolikuje te barek dala, a da se ne obhodi prema nama onako kako to mi zaslužujemo. Molim Allaha te barek dala da se ne obhodi prema nama onako kako smo mi zaslužili, već molimo Allaha te barek tala da se obhodi prema nama sodno njegovoj milosti te barek tala. Molim Allah te barek tala da nas poduči onome što ne znamo. Molim Allah te barek tala da nam podari znanje koje će nam koristiti. Molim Allah dželle ve ala da nas iskoristi kao pomagače njegovog dina. Molim Allah te barek tala da nas učini njegovim iskrenim robovima i da nas učini الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا قولوا لسماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا طلول سماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا ولان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا يا أرضا شيعتنا روض الإسلام ودوحته في أرض الحرمين ويا بلاد شريعتنا روض الإسلام ودوحته في أرض رواها دمنا في أرض رواها دمنا في أرض رواها دمنا الإسلام أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا محمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أمير الرك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا